Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը քննարկել է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Արցախի նախագահը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացուի այցը Արցախ։ Արցախի կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցերում փողզիջումներ չեն կարող լինել։ Զորակոչիկների երթման արարողություն հադրուտ քաղաքում։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունը։ Հադրութի հայրենագիտական թանգարանի այցելուների թիվն աճել է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտիին, Էնդրյու Շեֆերին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ Արցախի ու Ադրբեջանի սահմաններին տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում վերստին կարևորելով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը եւ Արցախի մասնակցությունը հակամարտության կարգավորման բոլոր հարթություններում։ Արցախ ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին այսօր ընդունել է նաեւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Բանակի հրամանատարը նախ շնորհակալություն է հայտնել համանախագահաներին հակամարտության ղեկավարման գործումներ տարած ջանքերի համար, ապա ներկայացրել վերջին շրջանում առաջնագծում տիրող օպերատիվ իրադրությունը։ Այնուհետև մտքեր են փոխանակվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության ղեկավարման ուղղությամբ տարվող հետագա աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ՀՕԻԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ ներհայկական գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Արմեն Սարգսյանին։ Առանձնազրույցից հետո հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված կազմով։ Բակո Սահակյանը կարևորել է Արմեն Սարգսյանի այցն Արցախ եւ նրա նախատեսած հանդիպումները մեր հանրապետությունում, ընդգծելով, որ դա արտացոլում է Արցախի կարևոր տեղն ու դերը հայոց պետականության համար եւ հայ ժողովրդի կյանքում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արմեն Սարգսյանն ասաց, որ քննարկվել է պետականաշինությանը, հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության ամրապնդմանը, ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ երկար զրույց ունեցա Արցախի հանրապետության նախագահի հետ շատ հետաքրքիր զրույց եւ քաղաքականության եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր անձամբ նախագահից եւ իր գործընկերներից անմիջականորեն լսել բանակցությունների մասին, խնդիրների մասին, ցանոթանալ Արցախի հանրապետության կյանքին, տնտեսությանը, հաջողություններին եւ իհարկե մաղթել, որ Արցախի հանրապետությունը շարունակի մի հաջողությունից մյուս հաջողությունը եւ մաս կազմի մեր համազգային ազգի կարևոր մասնիկներից մեկը դառնա Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Փետրվարի 4-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ։ Հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Փետրվարի 9-ին Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացվել է հավաք խորհրդակցություն։ Նվիրված ընթացիկ տարվա հունվար ամսում բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում կատարված եւ առաջիկայում նախատեսված աշխատանքների կատարմանը։ Իմի վերելով հնչեցված զեկույցներն ու քննարկումների արդյունքները գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն առաջիկա անելիքների վերաբերյալ ներկա սպայակազմին տվել է ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը ցավալուն հարցազրույց է տվել Arminfol հրատվական գործակալությանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նա մասնավորապես նշել է. Կարծում եմ, որ առաջիկա տասնամյակներում, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սпасել պետք չէ, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները չափազանց հեռու են միմյանցից, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Նա չի բացառել, որ ստատուս քվոյի երկարատև պահպանումը կարող է հանգեցնել հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման բայց ստեղծված իրավիճակում պատերազմից խուսափելու համար մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք դրան, ընդգծել է պետնախարարը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է շատ լուրջ մարտահրավեր մնալ։ Այս մասին Եվրամիություն Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Կարևոր իրադարձություն է Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Ժնևում բարձր մակարդակի վրա երկխոսության վերսկսումը։ Մենք կուզենայինք, որպեսզի կողմերն իրականացնեն բանակցությունների ակտիվացման եւ շփման գծում լարվածության նվազեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ասել է Մոգերինին։ Նա ընդգծել է, որ ստատուս քվոն կայուն չէ, եւ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Միջազգային իրավունքին համապատասխան քաղաքական կարգավորում է անհրաժեշտ։ Եվրամիությունը շարունակում է լիովին աջակցել միջնորդական ջանքերին եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջարկներին, ինչպես նաեւ վստահության ամրապնման միջոցառումներին, այդ թվում նաեւ մեր հատուկ ներկայացուցիչ միջոցով նշել է Մոգերինին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Զորակոչիկների երթման արարողություն հադրուտ քաղաքում հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Արարողության ներկայեն զորակոչիկների ծնողներ, հարազատներ, բարձրաստիճան սպաներ հադրուտ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Գումարտակի հրամանատար Դավիթ Ղազարյանի զեկույցից հետո առաջին պաշտպանական գնդի շտաբի պետ Ջիմ Ավանեսյանը շնորհավորելով զորակոչներին նշեց, որ դուք այսօր երթում եք տալիս Արցախյան գոհամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ։ Ազատամարտիկներ, որոնք ծառայել են մեր գնդում եւ Արցախյան գոհամարտի տարիներին, ինչպես նաեւ ապրիլյան պատերազմի օրերին փառավոր ուղի են անցել հայրենիքի ազատագրման եւ սահմանների պաշտպանության գործում։ Արցախի հողը թրծված է հերոստաներ արյամբ եւ դրանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է կեր կանգնել այս սուրբ հողին, նշեց շտաբի պետը։ Մեկ րոպե լուրությամբ հարգվեց զոհված ազատամարտիկների եւ զինծառայողների հիշատակը։ Հաղորդանքի խոսքն չեց Սարգսակ Տեր Մարտիրոսյանի կողմից։ Ուզիչ էր նորակոչկի Պապիկ Շահին Սարգսյանի եւ ծնող Գարիկ Խաչատրյանի ելույթները, որոնք բարեմաղթանքներ հղեցին նորակոչկներին երթման կապակցությամբ։ Առաջին պաշտպանական գնդի շտաբի պետ Դիմա Ավանեսյանը մեկ անգամ եւս նշեց պահի կարեւորությունը եւ ցանկացավ բոլոր նորակոչկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ հայրենի օջախները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը իշխանությունների գյուղական համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունց ներկայացրեց ամենամյա աշխատանքը։ Անցած ամռանը Արցախի հանրապետության կառավարության արկածներով ծրվարչակազմի եւ հայրենասեր հասարակական կազմակերպության օժանդակությամբ հնանորոգեց դպրոցի երահար շենքը։ Հայրենասեր հասարակական կազմակերպության հովանավորությամբ նույն ազատամարտիկների թաղամասում կառուցվեց հարգաբար Վերաբնակեցման արդյունքում անցած տարվա համեմատ բնակության թիվն ավելացել է 160-ի։ Հաշվետու տարում դրական առաջընթաց է գրանցվել կրթական ու մշակութային բնագավառ։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսական աշխատանքներին, արդեն թերնուցը նշեց, որ անցած ամռանը համալսում հնձել են 450 հեկտար ծերնի, 600 հեկտար բարու ստացվել է 1476 տոննա ծորեն եւ 1901 տոննա կարի։ Անցած աշնանը կատարվել է 300 հեկտար ծորենի եւ 900 հեկտար կարու աշնանացա։ Համակի բյուջեն կազմել է 8 միլիոն 497 հազար դրամ աշխատությունը ծավալը։ Սրբարտակազմի ներկայացները պատասխանին բնակության Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի է ունեցել ֆրանկոֆոնիայի ֆրանսախոսության միջազգային օրվան նվիրված մրցույթ փառատոնի առաջին փուլը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արդեն երկու տարի է, ինչ Ֆրանկոֆոնիայի Պոլ Էլյուարի տուն կենտրոն հիմնադրամը կազմակերպում է հանդիսավոր միջոցառում նվիրված ֆրանսիախոսության միջազգային օրվան։ Օրը նշվում է մարտի 20-ին, բայց այս անգամ միջոցառման կազմակերպիչ կենտրոնի տնօրեն Նելի Ավանեսյանի խոսքով միջոցառման ծրագրում փոփոխություններ են մտցրել։ Այս տարի մի փոքրիկ նորույթ ենք մտցրել, կազմակերպում ենք մրցույթ փառատոնի կարգով։ Այսօր առաջի փուլն է, որի մասնակցում են դպրոցականներ Ստեփանակերտից եւ աշակերտներ եւ արվեստի դպրոցի աշակերտներ շրջաններից։ Նրա խոսքով շրջանների մասնակիցներն իրենց պատրաստած ելույթները ներկայացրել են տեսահոլովակի ձևով, որոնք նախապես ուղարկվել են միջոցառման կազմակերպիչներին։ Ներկայացրել են Մարտունու, Շահումյանի, Շուշի, Հադրութի շրջանների գործերը, ժյուրին ուսումնասիրում է, գնահատելու է։ Մրցութային ծրագրի մեջ ներառված են երգ, պար, ասմունք, բեմականացում եւ գործիքային կատարում։ Այս ամենը իհարկե ֆրանսերեն լեզվով։ Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Քելես դլանգյող կիպենետ մոնգյող։ Օ բուի դու դոլապլուի։ Պախտեղ ես ուղլետուա։ Մրցույթի արդյունքները պաշտոնապես կհայտարարվեն մարտի 20-ին մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում նախատեսված միջոցառմանը, որտեղ եւ տեղի կունենա հաղթողների ապարքեվատրման արարողությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2017 թվականին Հադրութի Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարանն ունեցել է 3305 այցելու, այդ թվում 38-ն արտերկրից։ Նախորդ տարվա համեմատ այցելուների թիվն աճել է 635-ով։ Այս մասին ասել է թանգարանի տնօրեն Մարինե Կարապետյանը եւ նշել, որ իրենց այցելուները հիմնականում հետաքրքրվում են Արցախի անցյալի ու ներկայի պատմությամբ եւ մշակույթով։ Տնօրենը հավելել է նաև, որ թանգարանում կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում ցուցահանդեսներ, բաց դասախոսություններ, հանդիպումներ։ Շարունակվում են Շուշի քաղաքի Պարսկական վերին մզկիթի վերականգնման աշխատանքները։ Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով մզկիթը կարևոր նշանակություն ունի Արցախի մշակութային ժառանգության համար, քանի որ անկախ մշակութային կամ կրոնական պատկանելությունից Արցախում գտնվող բոլոր հուշարձանները մեր ժողովրդի պատմության մի մասն են կազմում։ Նրա խոսքով ոլորտով ներկայումս շինարարական աշխատանքներ են տարվում մզկիթի երկու շինություններից մեկում, նախկինում որպես հոգևոր դպրոց ծառայած մեդրեսեի շենքում։ Հայկական միջուրեական Պոլսո Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամարք եպիսկոպոս Աթեշյանի խոսքով իրենք կատարել են Ստամբուլի նահանգապետարանի ցանկությունը, վերադառնալով 2010 թվականի նախարարների խորհրդի կողմից վավերացված որոշմանը, ըստ որի ընդհանուր փոխանորդն ինքն է։ Հիշեցնենք, որ Պոլսո Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի արտահերձ ժողովի ընթացքում որոշվել է, որ Արամ arczepiskopos Աթեշյանը կշարունակի մնալ Պոլսո հայոց Պատրիարքի փոխանորդի պաշտոնում։ Նման որոշման կրոնական ժողովը հանգել է օրերը Ստամբուլի նահանգապետարանում Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի եւ Պատրիարքի ընտրությունների կազմակերպամբ զբաղվող նախաձեռնող խմբի անդամների ու հայ համանքի հիմնադրամների ղեկավարների մասնակցությամբ արտահերտ ժողովից հետո։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան։ Տակություն։